turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri mu kakaronda baramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro ariko mudutunge kuri minota ibiri turengeje ku mwanya wategekanirijwe amakuru ingingo nkuru nkuru ziyagize itongo rya marambya ni rya leta ku matongo yatanzwe yaba yubatswemo cyangwa yatubatswemo nta gikorwa na kimwe barekuriwe kuhakorera gushika hafashwe izindi ngingo bazomenyeshwa umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta yavuga eh, ku byavuye mu nama nshikiranganji ku kibazo cerekeye bafise amatongo muri zone ya Maramvya hari kimanga kigeramiye inzu mu gisagara ca Rumonge haraheze imyaka cumi bene amazu baratabaza wacana yandi y'ibidukikije yo kuri uyu wa gatanu ituyagira uturusho two gusubiza itoto akarere kaba kacukuwemo ubutare mu byumva muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na innocent bibonimana sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Donge kubaramutsa uh, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasavye ubushikiranganje bwegwa n'ikibazo citunganywa ry'amatongo ari ku mutumba wa Gasenyi komine mutimbuzi hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu kwerekana amatongo azokwegukira leta n'ayazogaburirwa abanyagihugu mu mwikete ryo kuwa 2025 ruheshi umwaka wa 2021 abicishije ku muyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu uh, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasabye ko ibyifuzo by'abanyagihugu vyigwa biciye mu mugwi udasanzwe inkuru baracayitosora turayigaruka ko mu kanya amatongo ari muri zone marambya muri komine mutimbuzi ya leta nk'uko biri mu cegeranyo cemejwe n'inama nshikiranganji yo ku munsi wa gatatu inondwi ndwi nk'uko bishikirizwa kandi na Prosper Ntarugwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta muri yo nama muri yo nama hapfunditswe ko abegwa n'ico kibazo atagikorwa kirekuriwe kwakoregwa gushika hafashwe yindi ngingo ahongo n'abajeje intwaro Ah, aho n'abajeje intwaro batanze amatongo batabifitiye uburenganzira bazokurikiranwa n'ubutungane tumukurikira inama shikiranganje iweje ikibazo kijanye n'amatongo ari muri zone Maramvya inama shikiranganji imaze guca hirya no hino ico cegeranyo yarabonye ko abantu bose ico kibazo cega bumvirijwe kandi ko udukosa twarimwo mu cegeranyo ca mbere twakosowe inama shikiranganji yacishikiriza ibi bikurikira umugwi wakoze ico gikorwa wagikoze mu buhinga kandi nuwo gushimigwa itongo rya maramvya ni rya leta ku matongo yatanzwe yaba yubatswemwo canke yatubatswemwo nta gikorwa na kimwe barekuriwe kuhakorera gushika hafashwe izindi ngingo bazomenyeshwa ubushikiranganji bujejwe ibidukikije ubw'ubutungane ubujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bworaba amategeko ahari kugira ngo butore ibihano bibereye kuri abo bose banyaze leta abajejwe intwaro bihaye uburenganzira bwo gutanga amatongo batabifitiye ububasha bwo gukurikiranwa n'ubutungane bagahanwa hisunzwe amategeko Iyo nama shikiranganje yarize kandi ikibazo kijanye n'ubukene bw'abaganga b'ibitungwa mu gihugu ikaba yasabye ubushikiranganji uh, bw'indero kuraba ko mubaje kwiga hanze igisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa coje imbere y'ibindi hamwe no gushira muri kaminuza y'u Burundi igisata kijejwe kwigisha kuvura ibitungwa n'ubunyene dukurikire Prosper Ntahurwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani abafasha kuvura ibitungwa barakuwe mu kazi kubera ikibazo cy’uburyo muri leta bityo bituma aborozi batagira abakurikirana n'ababaha impanuro ku bitungwa byabo ariko kubera utwigoro twa leta mu guteza imbere ubworozi ngo bube imwe mu nkingi yo gushyigikira ubutunzi bwarateye imbere cyane. ariko rero ibisata bikurikirana ubwo bworozi ntibyagiye kuri uwo murindi ahubwo byasubiye inyuma muri iki gihe igihugu kirakeneye cyane abaganga b'ibitungwa urwandiko rurerekana ibyo kugira ngo igisata cyo kuvura ibitungwa gikomere nko kubironsa abakozi babishoboye biciye mu nyigisho no kurondera abashasha basubirira bakukurutse rurashikiriza n'ibindi byokorwa kugira ngo ibitungwa bigwire mu burundi inama imaze kwihweza ku rwandiko yarashigikiye ibyo rushikiriza icayongera ishinga ibi bikurikira ubushikiranganje bujejwe indero bworaba ko bo burungika kwiga hanze igisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa coja mu bija imbere y'ibindi abakukurutse b'abahinga mu kuvura ibitungwa bakibishoboye bogarukanwa mu kazi kunagura ubumenyi ku bashobora gufasha mu kuvura ibitungwa gutera intege abikorera ivyabo bagashira imitahe mu kwigisha abavuzi b'ibitungwa imfungwa gushyira muri kaminuza Burundi igisata kijejwe kwigisha kuvura ibitungwa kuronsa ibikoresho bikwiye abavuzi b'ibitungwa mu gihugu turabandanya n'ano makuru tugaruke ku nkuru twari twabemereye mu ntango zayo aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba ubushikiranganje bwegwa n'ikibazo cy'itunganywa ry'amatongo ariko umutumba wa Gasenyi komine Mutimbuzi hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kwerekana amatongo azokwegukira leta n'ayazogaburirwa abanyagihugu mu ikete ryo kuwa 2025 ruhesha umwaka wa 2021 abicishije ku muyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye ko ibyifuzo by'abanyagihugu byigwa biciye mu mugwi udasanzwe n'inkuru ya Charles Makoto muri iryo kete ryarungikiye umushikiranganje wa mbere rihabwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uw'ibidukikije uburinyi n'ubworozi ryongera rihabwa umushikiranganje ajejwe inyubako n'uburaro Gabriel Nizigama umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu n'iryo tunganywa ry'ico kibanza ndugaye twa mugina muri iryo kete rimaze umwaka ryandikiye ubwo bushikiranganje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abicishije ku muyobozi mwishikiragira ati uwo mugwi uzoba ushinzwe ndugure Mugina kugenzura no gutanga imizibukiro ku banyagihugu bataronkejwe imizibukiro kwiga neza inkikuro y'ayo matongo delimitation mu rurimi rw'igifaransa hisunzwe n'amatongo ari ku gice cyo haruguru y'ibarabara rikuru inimero imwe ku mvo z'umutekano gutegura itunganywa rirashe ry'ayo matongo hisunzwe ko amaparasera azoba yatunganijwe azogaburwa hagati ya leta n'abanyagihugu bene amatongo kwiyumvira ubwoko bw'amazu umuntu wese azohabwa iparasera muri icyo kibanza abwirizwa kuzokubaka kwibuka ko igihe cyose hazoba hakenewe inyubako za leta mu gisagara cya bujumbura ikibanza kiri hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kiri mu bibanza bizoza ubwa mbere kugira ngo ico kibanza kidasanzwe gihabwa agaciro ndugaye twa Mugina iryo kete umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yandikiye umushikiranganje wa mbere rihabwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uwibidukikije uburimyi n'ubworozi ryongera rihabwa umushikiranganje ajejwe inyubako n'uburaro abicishije ku muyobozi mwishikira kwa gatanu ruheshi umwaka w'ibihumbi rimwe. arangiriza agira ati ndugure twa mugina uwo mugu udasanzwe uzorongorwa n'userukira ubushikiranganje mu byo bugejwe harimo inyubako nayo abagize uwo mugwi bakazova mu bushikiranganje bwahawe ubwo rwandiko mu biro by'umukuru w'igihugu abageje intwaro muri ako gace abo mu kigo obuha n'abaserukira abanyagihugu bene amatongo ndugaye twamugina radiyo isanganire murambya imwaro igitega karuzi bubanza Cibitoke Kayanza na Ngozi ni kuri megahertz ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio za hadiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya hatunganije kuri uyu wa gatanu ihiganwa ry'imigambi y'ugwaruka ku rwego rw'amakomine yose igihugu ugwaruka mirongo itandatu akaba ari rwo rwiyandikishije rwashikirije nako imigambi yarwo muri komine mukaza mu gisagara cya bujumbura jamin duwayo serukira eh, payeje yishyira mureteze imbere ugwaruka mu cha Bujumbura yamenyesheje ko hazotogwamo imigambi ibiri ruti yindi iyi nayo ikazohiganwa n'iyindi ibiri iba yatowe ku makomi na birabiri agize igisagara cha Bujumbura uh, kwigenekerezo rya 29 ku kwezi tumukurikira kuri uno munsi icyo bari barakora ni guhayanisha imigambi yabo umwe wese akaza agasigura umugambi wiwe n'ukungene uzokogwa hanyuma nk'uko dusanzwe dufise umugwi uriko urakurikirana bino bikorwa uko biriko biragenda nuko abari kubahayanisha imigambi yabo bari kubayisigura abo rero bazodufasha gushobora gucaguramwo babiri batanze imigambi myiza kurusha iyindi ibiri izoba yavuye iya mbere kurusha iyindi muri komine ya mukaza izoca iduga ije guhiganwa n'iyindi izoba yavuye mu waya makomine yandi ya ntahangwa na muha kugira ngo bahiganwe ku rwego rw'intara ihiganwa ryo ku rwego rw'intara rirangiye Eh, tuzoca tuja rero kwihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu urwaruka dufatira ko ni urwaruka rwose tutisunze abize cyangwa abize nk'uko mubizi ntabwo bukenera gusa abize ariko mu gihugu turatunze n'abantu bitakunze ko bashobora kuja ku ishuri ariko kandi bari mu ubwo rwaruka bari mu bashomeri abo rero nabo igihugu kikaba gihanzwe no kugerageza gupunguza cyangwa gukuraho icyo kibazo rero ni ukuvuga ngo urwaruka rwose ruhamagarirwa kwitaba rino higanwa eh, duhereye na cyane cyane urwaruka eh, rufise imyaka cumi n'itandatu kugera ku myaka mirongo ine bisigura yuko rero eh, uwo ari we wese yaba uwize yaba utize yaba uwize make cyangwa uwize menshi bose barahamagarirwa kwitabira rino higanwa ah, muri komine ya mukaza kubera ko bashobora kuba batabimenye ari benshi cyane harashoboye kwiyandikisha urwaruka rungana na mirongo itandatu baje guhiganisha imigambi yabo Ano makuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'ibidukikije aho ikimanga nyarubi kiri mu gisagara ca Rumonge mu gisagara ca Rumonge si mu gisagara ca Bujumbura nkuko vya vyavuzwe mu ncamake y'isaha zitanu n'iminota 30 ico kimanga nyarubi kiragiramiye ingo ziharugwa muri 50 ziri ku nkengera zaco bamwe mu baba muri ico gice bashikiriza ko batabaje haraheze imyaka irenga 10 umuhango bahawe n'izisaha baracarindiriye bagasaba gutabagwa mu maguru masha Jeremy Bizimana musitanteri wa komine Rumonge avuga ko bariko baradodora kubo bafasha gutunganya neza igisagara ca Rumonge kigeramiwe n'ibimanga birenga 10 mbere akizeza ababa mu gisagara ca Rumonge ko akamo kazokwitabwa kuko hari n'abamaze kwemera gufasha nkuko tubibwirwa na Jean Pierre Misago twebwe rero twagumye dukoma induru amaparasera yacu yaragiye ubu ntitugira inyuma y'imyaka irenga icumi batabaza ababa ku nkengero y'igihombo ca nyarubi mu gisagara ca rumonge n'amagingaya barindiriye icokogwa mu nyuma yo guhabwa umuhango ko bazokwemurirwa ahandi Hussein berahino yahabaye imbere y'uko hatangura kwimburuka bivanye n'amazi ava ku mazu yahacishijwe ari menshi kandi hatubakiye amabarabara n'amaparisera yabo bigatwagwa avuga ko bakirindiriye igikogwa akagira amakenga ko imvura niyatasura bishobora kubagora kugeza iyi saha turacyarindiriye tugasabahanywa n'abagira neza bose bakatugarukira kuko umwanya n'umwanya turapfa n'imiryango kuko ntaho dufise tujya nta bushobozi dufise bwo kujya gupanga amakenga turayafise yuko imvura itasuye atanu burosubira kuhasigara niyo makenga dufise ko kiro hava kiduhitana Jeremy Bizimana musanteri wa komine Rumonge avuga ko komine iri kiradodora ahashoboka hose kugira ngo haboneke abafasha kuko komine itovyishoboza turiko turadodora hirya no hino rero kugira ngo dukingira bene gihugu burya umwene bw'igihugu yamaze kuronka uburaro hakaca haza izi mpanuka zivuye ku bihe bihindagurika kubiza eh, by’amazi birababaje cyane kuko umwenegihugu aca turatura akabura kimwe na rugero akabura ahaba eh, turiko turadodora rero hirya no hino kuko twabonye yuko eh, ari ibibomoka ari ibimanga binini binini komini zoshobora kwishoboza kugira ngo ibikore afatiye ku bamaze kwemera gufasha nk'ishirahamwe oyeme gitaho abimukira uwo musitanteri arizeza aba mu cya rumonge ko n'abandi bazokwitaba ako kamo aha na mbere yuko ishyirahamwe yeme hari igice gitoyi cyo ku mugomere c'ikibomoka baza batwemereye yuko bashobora kudufasha kuko bariko bararondera uburyo eh, no gukingira amashuri eh, ya mugweji na ekofo mugomere kuko naho icyo kibomoka bemeye kudufasha igice caco eh, ibyo byose rero n'ibimenyetso bitwizigiza yuko n'abandi aho turiko turadodora bashobora kudufasha kugira ngo ibyo bibomoka byose bikorwe igisagara kibe igisagara cyiza. byose na byose ni ibimanga cumi na bitatu bigeramiye igisagara cya rumonge muri byo hakabamwo bitandatu binini binini nk'uko musitanteri wa komino Rumonga bivuga. jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro tuve mu ntara ya rumonge ni mu bumanuko bw'igihugu tuje mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'igihugu mu gisata c'amagara y'abantu aho abantu baba amajana abiri na cumi aribo bipimishije umugera wa covid cumi n'icyenda mu ntara y'ubuvuzi ya kayanza kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu gushika mu ntango z'iyindwi turimwo muri abo icumi na bane bari bagwaye ndwara batandatu bari bakize munani nabo bari ku miti kandi ngo amagara yabo yifashe neza muganga pascal Michael Niyonzima arongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza agahamagarira abanyegihugu kwipimisha ku bitaro bibegereye igihe cyose biyumvise ko ibimenyetso by'iyo ngwara ikindi ngo bubandanya bubahiriza ingingo zo kwirinda ingwara ya COVID-19 inkuru ya Patrick Nsengiyumva amakuru dukesha abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza amenyesha ko ataragasesheshwa mu rindwara y'ikiza ca coronavirus yasubiye kwibonekeza haba mu Kayanza ndetse cyo kimwe n'ahandi mu gihugu ibiharuro dukesha ibiro by'intara y'ubuvuzi ya kayanza byerekana ko nk'akararo mu kwezi kwa gatanu ku bantu mirongo ine n'icyenda bipimishije iyo ndwara batatu basanze barayanduye ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu ho guheze ku bantu mirongo itatu n'umwe bipimishije atanu umwe yasanze yaranduye uwo mugera wa korona ibyo biharuro ariko bikerekana ko gushyika mu itariki cumi n'umunani ku kwezi hipimishije abantu ijana na mirongo itatu n'icyenda abo nabo cumi n'umwe akaba aribo basanze baranduye iyo ndwara muganga pascal marongo y'intara y'ubuvuzi ya kayanza asaba abanyakayanza afatiye kuri ibyo biharuro byaduze ko bokwitwa kwitwararika kujya baripimisha ku bitaro bibegereye igihe cyose biyumvise ko ibimenyetso by'iyo ndwara akanabaremesha kandi ko ari indwara ivurwa igakira iyo umuntu ayivuje kare kandi agafata umuti neza ikindi warongoye intara y'ubuvuzi ya Kayanza abasaba ngo ni ukubandanya bubahiriza ingingo zitandukanye zashyizweho zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyo kiza Nubwo biruko abantu bo biboneka ko batarazubahiriza kuko babandanya kuramukanya n'iminwe canke kugwana mu nda ndetse bamwe bamwe bakanasomana. Mu bunyweroho bw'inzoga z'ikirundi nk'urwagwa hamwe n'inzoga y'amasaka, abantu bakaba basangira umukenke barenga umwe canke babiri. Nubwo biruko uko, Remy Cishayo buramatari w'intara ya Kayanza ahamagarira abasitaneri b'amakomine yose agize iyo ntara gufasha cane mu guhimiriza abo barongoye kubahiriza izo ngingo zashizweho kugira ngo hirindwe gukwirakwiza iyo ngwara y'umugera wa corona. Mu Kayanza patrick Sengiyumva ku ba radiyo isanganiro uraca mugacana ayandi mu bidukikije Ucanandi ibidukikije ukugarukana ibinyabuzima ni kimwe mu turusho tuva mu gusubiza itoto akarere mu butare bisigurwa n'umuhinga mu bijyanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi iyo hatabaye gusubiza itoto ako karere Prudence bararunyeretse avuga ko ingaruka ziba nyinshi agatanga akarorero k'isi cigumamwo ubumara buzobangamira amagara y'abantu n'ibitungwa Bucanandi ibidukikije na Vestine Butoyi muri bucana yandi herutse twarababwiye ingene ugusubiza itota akarere kacukuwemo ubutare vyobwirizwa gukorwa hateza kuba itituka ry'ibidukikije rero iryo tituka ry'ibidukikije nabyo bica ku buryo bwinshi haratituka isi haratituka amasoko y'amazi haratituka ibinyabuzima biri aho hantu haratituka n'ukuntu abantu bashobora kuhakoresha kuhaba ibyo byose biba byatitutse rero iyo umuntu ahasubije itota akatunganya bushasha kuba ari ukugira ibyo byose byahakorerwa ubwa mbere bishobore gusubira kuhakorerwa ibyari bihari bifitiye ingaruka nziza abantu bisubire bigaruka cyane binashobotse hatunganywe bushasha hashobore akamaro gusumba n'akari ubwa mbere iyo naho hacukuwe ubutare hatasubiye gutunganywa gushasha ngo hasubize itoto umushakashatsi mu bidukikije bararunyeretse asigura ko zimwe mu ngaruka zikurikira ari ubumara buguma mu isi maze bigahava bikora ku magara y'abantu n'ay'ibitungwa ingaruka mbi uko aho hantu mu gihe hadasubije itoto izo ngaruka twavuze zo ziva kuri ubwo bucukuru butaretse guma ngaho hahandi bashobora kurima urumva ko kuharima bishobora kugira ingaruka mbi amagara y'abantu kwa kuhaba bishobora kugira ingaruka ku magara amagara y'abantu canke y'ibikoko n'ay'ibidukikije ya mazi abantu bakoresha ava muri ako karere azoguma ameze nabi abantu ashobora kubagirira ingaruka mbi canke ntabe agikoreshwa nk'uko yakoresha ubwa mbere mu majambo make ingaruka mbi ni nyinshi kuko ziri ku bantu ziri ku binyabuzima biri aho hantu biri ku isi ndimwa iri aho hantu biri ku masoko y'amazi ari aho hantu n'amasoko ntanganguvu mbere kugira akarere kacu kacukuwemwo ubutare gatunganjwe gushasha neza Prudence bararunyeretse ahanura ubwa mbere kwisunga itegeko hamwe n'ivyigwa vyakozwe n'abahinga impanuro ya mbere notanga ni ukwisunga amategeko kuko zijya mpusha zitangwa zo kwimba ubutare barabasaba ko babanza kwerekana ko bategera ingaruka mbi zizova kuri ibyo bikorwa bakerekana n'ingene bazozigwanya ingene bazosubira gutunganya aho hantu kugira bahasubize itoto bahasubize gukoreshwa nk'uko hakoreshwa ubwa mbere cyangwa hakoreshwe neza gusumba uko byari ubwa mbere aho rero ico nico ca mbere hanyuma ikindi cya kabiri uko bo kwisunga abahinga ibyo tumenyereye tubona hamwe hamwe baravuga ko babisubije mu ntuze ya mugabo iyo uratembera urabona ko hatagiyemo ubuhinga mu kuhasubira kwatunganya nk'ibijyanye n'ibiti biterwa aho hantu urabona ko hoba hari gushobora guterwa ibiti bindi gusumba ibyo hasanze ingene hariko harakoresha urabona yuko harimo agahazi uwo muhinga mu bijyanye n'ibidukikije Prudence bararunyeretse ahanura kandi kwisunga ibihe abantu bagezemwo n'aho isi igeze mu gusubiza itoto uburere bwacukuwemo ubutare Harakoze Vestine Butoyi kuri yo bucana yandi y'ibidukikije inkuru dishikiriye mu kanya nuko abantu batatu bapfuye mu gatondo ko kuri wa gatanu baguwe ko n'umusozi muri commune Kabarore mu ntara ya Kayanza ahasanzwe hakorera societe Komebu icukura ubutare makuru akaba yemezwa n'umuvugizi eh, mu ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano akaba ari no ngaha turangirije amakuru twabateguriye kuri uno mutaga mwakoze kuyakurikira yakoze na Innocent bibona imana yamfashije mu hinga bw'ivyuma naho ubutaha Mireille Kanyangi